beat'i verir ben de yazarım kabaca hip hop bu Queens köprüsüne benzer köprüm Köprüyü geçene kadar ayıyı ayı derim akıma da be Basına haber verin geliyor zafer Ama bu sefer geridekiler terste Dünyada her insan ayrı bir dertte Sene sekreteri yapacak yerine beste Karanlık şeritler, daralmış delikler Bir çıktım evimden, sen aktı peşimden Ve kapıdan bakma ta Akıllı ol, yakacak tek yürek kalır yerde kazma Arkadaşına sarıl kısa sır rapini bir bile çoğu bilmez ama asıl rapin asıl battle Ana foruma kapılma düşünmek için git Para fonuna para yatır ve yenilene katıl Hiç çok deme yapacağım hit çok Kim korkar bu rhyme'dan ve flow'dan Danse ile bounce ile olur ortam Dert değil sen çekin burası güvenli Hit çok deme yapacağım hit çok Kim korkar bu rhyme'dan ve flow'dan Danse ile burası güvenli Canıma tak edeni konuşurum adımı rapine katana takarım Acıda yeni tad halıda uçarım ben Ali Baba gibi masala kananı silerim elini veririm Gerçeği iste hep bu en içten tek diken üstünde kek tren kaçtı bak inek baktı hep çek topla git pembedir senin rüyan flex benim teknik teneke çalmadan bir teki dans eder öteki bounce eden ekibi pounce eden o gene ben yeniden gene derinden belki de klasik adım basacak elimde hiç çok deme yapacağım hiç çok telefondan Anseyle banseyle olur ortam Yaptıysan çekil burası güvenli Yeni kalemi alırım elime delisi Benim evim çala kalem çala düşünce dalarım Okyanusa bu sonuçta bin yıldır devam eden bir rapin verisi Geride kalan kapışamaz birebir Yolu kes bana kastın mı var kuyu kasmana peste Yoksa holokost yetmez ne dediyse zaten herkes şokta C-E-T-A Luz hadi başla katlarız Hop Yoksa baskın ben hiçbir yerden Korkmuş düşman düşmez yere biz erken Ama ama mikrofon kal geride korkak kol Rap geldi kalkaya yaptıysan densin Bu sözüme bek yok bu yakın hata Korku dolu batak İstanbul Berlin hat Hiç çok deme yapacağım hit çok Kim korkar bu rhyme'dan ve flow'dan Anse ile bounce ile olur ortam Dert sen çek değme Benim keyfime istersen sev insan istersen sevme Sihirli bir değnek iyilik seyrek Eğilip düşmektense var ölmek Değme değme benim keyfime istersen sev insan istersen sevme Sihirli bir değnek iyilik seyrek Eğilip düşmektense var ölmek yaşandın ama büyümedin Herkes gibi her gün taşlandın ama büyümedin. hiç ilk önce sen küsmedin Manasız tavırlara anlam ararken düştün kalktın Aslanların aleminde istemeden küsmedin Kul hakkıyla kesen dolaşsa yağmur bekleme Karnın doyar fakat kara basansa her gece Hayat bir oyun zaten hepimiz tek tek eleneceğiz Kanarsak arkadaşa biz ondan önce eleneceğiz yes.